स Hansakatkumangsa banglus lampahe pun ia asstranya anu nujunga jaga keamanan di lemurna nyata ditumaritis Desaknalgururowong Karios diji leweng ka telah leweng tibrasara tempatnya para begal. sedangten ular dia balalan tamta maangkut puta hangkut buta iwarisami aenaaan dampak iwabah musibah virus korona sadayanataya daangan ukur dileweng tepisaka mana-mana alumampmpa ydenawa y Eh, ay na mangina wedacinaama supaya jag-jakg supaya imuna ti kudu moyan kaenran aya mata pue yu <laughs> He hey hey hey lagunya enak, lagunya enak, merdu sekali. Dari mana datangnya cinta? Hei, dari mata, dari mata. matapangi mata poe ay eh, eh, bulan bulann ay nama us hujan eh, nga mo kabenan aya bako ti haji cacuk aya bako ti haji cacuk karekdul boga dul biasa makabenan gablek-bako ada mapan K apa-apan urang teh sanajan urang a na cicing dileweng tapi apanya dampak korona tehku uranglin oh, oh. pisan di dampak virus korona deh oh, dalammun keemp maggalunganng korona ayaangnya ho bisa ngeutikan gitudah Lamuning bisa ngelutikan rekma bedil centangan go korona tema ke bedil mua tebubukdahrek itu ku ma dampak na ainapan ekonomi awu-abutan naon sabab na urang tebo gagawe syhat jelemana aan udahngulam perang kaweng daku pamarente na di titah cicing diima. robak kaitu ka tungtung jele anu ngaliwat kawe panasilan biasa na nga bega jam tangan jam tangan waek masa minggu tilu cair cairrok biasa na tilu bungkus aya jelemah ngaliwat ka nama boro-boro boro-boro nu ngaliwat ka dia ngaliwat ah satu leng lamun bisa dihakan dan sok <laughs> lonok ngaliwat pegung deng naon ya na yang diluang wa mama mang je lemakker wing ya pan Endi lo mengening jago judi na filmm gelin na filmm sunya regnanyaken Kak Mba cepotya regnanya ke nomor isukan sabarhanu bijil di bos kali ke tanang bo Abuh ampun bo lohha aya soralili meninong toreng bisa daun sora naun sora aki-ki aki-aki merekmunra aki-un me duka karruhun kehanaap karruhun maka luhur oh, bos bosnya teh mennya lece pisan sugan Aylah cebanban Bos ke 52 pisan karena celi nong toreng tak Bos di2 karena celi dong toreng asli tadi malam bos bahasa Abdikir tidur dihana pun menlika baru oh. ayaah sora pisan bos su ayat sepanmbos di narik masangak Sugan menang itu pernahak menang bos Abimat terus terang urusan masangmah talah juara menang bos menang Ma bos aslina mawa gemolan borroku aku aku dipegat bros terus aja barang dipeg eh, Bos ditingal gelan anak ranginangin me me laparinanginang atas Bos jaba bobok bobok buntung sok naon arah bosnya 52 jelas 52 bakal menangdu yakin tanya tuh Bos ngimpi na nanciknyakulah sedang tidur te mimpi ngimpi di TJ simut bosmpi di TJ simut di T nusok nema kuda bos simutgedaan Bos jadi enggak gedean sede kuda gede kuda 85 telamun di mistik dua lettik simut eh <laughs> lain mananya ho bak jeng 5 di mistik jadi dua di mana urusanya apa 5 jeng 2 Mas bos sebagai pendamping namun panganten pendamping mata karena cerita nyalaan bos 52 5 salah li bos asli lain Bos bisi racunkurling depan letih 70 kali ngo rilingtir aku tuhyaknya bosta bener-bener beer bos bad itu bosku Ctiwu maamis kadang-kadang mata sehat Nah jadi mabuk di mana urusan ada ke apa si bosnya berarti caitiwute bosnya diperas karena gelas ya ot diperas karena gelas teras u ngolongkong Ka kolong Imah lupa meayah Bangkong koroddo terus canat diparut bos di paru dada Hmm. lain maneh kamari kunata ngaronang ngo kitakan kamari lain bicarakan Bos bana terbuka pikiran bos terbuka pikiran Guma lamun lain kolot dicenang bos <laughs> asli lo dicenang bosama listrik Bos terus make paraje tenoroang we salilalla dulucir Bapak orang nya entar aja panjang-panjang jalan kereta api <laughs> baru Ja kereta api itu sebenarnya kucubung bos <laughs> kucubung kucubung ditutu kampan hay gede milik milik anu gede oh. kaerran dibak tuh di kampung tuaritis ayaah dukun anu lepus aya paranormal anu gagah paraji anu Syakti waji gitu membuat sia orang anyjangan katainya tak itu kaberan ya Ibu buka duit 100.000 an manehwa taros ke nuela asep jarak bo ha asep jarak asli na wluk meni jaradahmak asep jarak asep jarah maumun kasih ngunggosnya kuba baturan keng ojek kita josan tabban te kalaran esku asep jarak asli na banget be jarakku jarauh gustin bal gas tauran tak tukang ojek teh Tebuka secara terusnya nareangan inek bos oh, itu jadikan ayaah Batur gitu tetapangan bos Aduh seangan bos kunaon bosnya oh, pangaruh minuman menurut sugan ayatmu cara goceng-goceng mau bos lah kenaon kurang ganyalku bala-pal malapar Aduh pakai diganya Bos lamun dek milari tuangan mah tekudu riwe bos. Naon. Bala-balanya. Terus? Ingang ku sambal oncom bos. Hmm. Nges balabal jeng sampel oncom teh bos. Centang deh bos ulah ulah salah jeng kurupuk. Kurupun. Kurupun teh pendorong bos. Pendorong. Jadi kurupun teh pendorong. Pendorong tak asli nah bos. Uh, <laughs> Aluh. lain managa kabogo kantos bos bakal Abdi boga kabogo ta asli orang tonggo kurang tonggo iya ayah nyimas kok bos nyimasmas nga naon sik ditolak na Abdi daun kerlempang digerepe kok Abdi <laughs> Tadi dia teh bos langsung patah hati kan. Aduh, patah hati. Langsung lek kue ayam nama aya botol minum itu Lain kena bos karena sirah liar bos dah kudu dibeli minum catu Duit di mana? Uh, jadi bos, Chan, Chan pernah boga pemajikan? Chan bos. Bos sayang liar. Naon? Babari bos. Kumaha? Cai jeruknya di gulaan kocekin. Terus? kalau peda berem di keok bosken Bos jeruk jeruk terus make gula bos pakai gula mir peda berem bos peda deh peda teh ata-ata dikerok dius di jeruk jarang jeruk bos dinmlek binm li Bos letah matul <laughs> gawa aslina bos eh, ayah hati gitu man yang sadar gitudah sadar bos asli aku dan ngaran aja memang bos da orang tanya kedah Alhamdulillah do ya yang meli imah halus gitumah gede boga impian kuduk itu di le mata si Bos ge lewat eh, lewat emangwats bos macan buka cita-cita yang boga Imah lainbuka cita-cita eh, cita-cita kuung ukur Kakujur gablok imati mana salah tak bos matak abdi mati ayana ya, kene lamun boga budak tengkerek di papatahan. Ya Minimal budak tengke mentana tep pondasi. Jadi lain hayang jajan, hayang kusen. Jadi budak teh dilatih nanti. Dilatih. Ke jadi ku inungna teh lamun budak berek kusen. <laughs> lamun budak cerik bere pondasi lila lila lila pan ngadeg jadi imam <laughs> bos bener bener bener mata gitu halus tapi kira eh. cita-cita bos tau bener bener bener bener bener aduh bos aduh bos tuh bos ah sugan ayah bos Nah deui wae kugehu lah <laughs> Kh level hij lamun level 2 level 2 cengek natilulurada be Bos supados rada lalumi hmm. tilu eh, macet bos Tngk eh, genap genep genp ditamihan balsem <laughs> jabal la jaba panas karena angin teh angin teh dalam ayaah sekolah anakmabi gerak sekolah mabok Bos lah sekolah mabo prajaran anak siatenya ngoceken <laughs> jadi sekolah maboknya pelajaran ngoce minuman tadiuman hmm. anu paling gagahmahku daun gedang bos <laughs> daun kedang daun gedang. Terus? Pan daun gedang mah pahit bos. Uh. Oplos di sarang paria belut bos. Paria belut. Oh. Terus? Tahu pamikiran naik mantimun bos. Man, mantimun teh naon? Bonteng. <laughs> mantimun teh bahasa Indonesia nate bonteng. Ketimun. Tak eta. Ketimun. Lain mantimun. Oh sanes Lain men ketimun. Ketimun mah teh pati mabok bos. Nah. ket upamiman timun mahala upa miket timun nah termaon asli ternaik-naik Abbri gebos bahasa kamari W Abdi menangangkan timun duanya oh, dieskatku oh, oh, hayang naik ayat tangka-kelapa tere kalau dulu nggak diluhur te <laughs> jaja rawwokan karena tuh kuma gancang teing bos gancang nepi na kuya makakarayapan kuya renngong cek kuya rengong kuya kuya <laughs> aduh doayo ayo oke baayo yo ya eh, terus lampahi pun ywa anumaksad men bad ngadu dasib nanyatogel jugastra sarangiju ngajaga keamanan y kampungtumaritis beneerran bere nah timur eh, nama dikenanganrang <laughs> maju kalau loho papang nukoneng rip naregang segitulah <laughs> eh, eh jadi publishing bercuma de anginnya orang eh, ngahargaan karena karya baturnya penghargaan karena karya batur lemunak karya te dias karena publishing namun dia karena karya cipta ka orang gunung ngahargaannya gitu orangpan bisa ngomong hari ngomong maka itu na orang teh bisa badami oh hari amit- amit napan urang teh budaya Timur budaya Apik lamun mipit kudu amit lamun ngalak kudu bebejanya adik ngomong guareng gua omong itu urang maje lemahwanya pula janji blawok segala rupa OG eh Aduh barangnyatajjian nuju ayatdina obrolan Eh, cil keg <laughs> jadi hanji pe mangat tuh kudu gagahling gagah gagah mengkungsi hari tapan aku si bisa dinarung kuncepng kecokoe ngomong tuh <laughs> naon orai orai cep di mana ya orai ngomong atau imang badak-badak itu buah situ ting naga sih cep <laughs> lain mang oh. woi ulah kaget bangsa manusia ya ya ya cep cep cep cep cep Datan nirata ngademan patromak merejab teh. Huh? Kok hurung gitu? Lain patromak ditinggal di mata. Hei. Uh, cep. mang mang kapan kerela cep ah? Rada eh, ya. cicing, mang cicing. Kalau mang eh, nangan lah popongol cep? <laughs> Karena popongol mang. Bisi bisi ngadat, bisi ngadat kok mang ya. Mending ngomong wala cicing ari mang. Duh, cicing jebeh heula, sok tanya ku mang. Uh. Woi. Ulan. Samri. Mang. Wah. Jadi hansip teh kudu adab. datang tamu hukumahan hukum ada Banla petugasnya petugas lu keras satu lain urusan keras mang petuga dekin sanajan petugas dekenang ukumak ada mang anak keng- keng tnya hoi hormatnyamatnya tapi hormat hormat gitu taruh gumang di mana urang mana badai naon Kadil Oh gitunya hai lapor mana tim mana le ke orang Bang Cik abdi ke cing sopan, cik lala urang ngomongna saha? Nami di mana bade naon ka dieu? Oh, gitu. Ke ke ke Hari ieu teh bangsa naon ya hejo ge ye. Oh, cep cep cep. Emang cara di pulas hejo. Teu apal naang si Bron. Hei! Hormat! Ak! Ngehormat wae tuh. Ish, dalain bendera. Santun, Cep. <laughs> Santun. Sopan mak mah gitu, oh, oleh hormat. Oh gitu. Ya, ya, ya. buat bang baba ce lain ba bang bang bang ya bang bang dia tarzan man sanes urang ditue urang leweng Wey, orai hutan geuning mah orang atuh lain orai orang mang huh? orang lain orai orang sote cep lamun jelema kapan ada dedegan anaknya mah deket-deket kana naga orai buating cep nya tuh mang ulah waka diomongkeun kitu mang buat buating jelema jelema jelema yang itu make kedok oh oke okay, tuh wah di kedok woi Ah, di Bapak Hajib petugas oh, petugas petugas keamanan memakai hmm. masker maskeron tutupmut <laughs> singkatantina masker teh singkatan tutupmut Oh jadi masker teh singkatan tutup sum tutup tutup saji resep limus mah tema limus benten limus tema benten cep Ari petugas mah iya teh geus jaga jaram ya jaga jarak lain jarang pan sieta mah jaram cep jaram jaram <laughs> jaga jaram da ningali lupuk negara waktu gitu lain naon tanya rek naon ka dieu oh nya siap siap cep hey <laughs> tonggo gorowokan da deukeut. Cep, bisi kapindingan ku puuk na tingali kenceulina bisi mengpet. Why? <laughs> Reka mana jeng ayah non maksud jeng tujuanna ah, sumping ke ini pertempatan? Coba dilaporkan. Ngomong naon dengar di, Aduh, istirahat tebal. <laughs> Coy, haji Subara. <laughs> ngaranya, saya siap. ong gede daripadaungan mini yang berarti irungnya i miniuh bad bumi Nam cepot nyapan bi atos. Nah, cantu satu mang ya. Tadi tadi masuk rek naon deh itu mang. Dek diperbal tadi nu kumang. <laughs> Perbal. itu temang lain penjahat jual diperbal oh. kumang deh. Tadi rek diketik kumang teh. Diketik. Nya. Diketik kumang emang. Diketik wan diperbal pertanyaan teh siapa. ya maksudnya gitu. Tak gitu mual mang eta lain penjahat tetangga gede terek nanyakeun meureun mang mah kebiasaan diperbal cep tamu teh nya ulah kitu ai mang nu mawi ka mang tisen jarang tamu ka mang tong cak teh geus teh bau naon eh, mang oh keong mas tos <laughs> tilu minggu cep tos tilu minggu diheumheum ku mang <laughs> baik paingan mang nyareus di bentes di perkalangan ku keong mas ku keong cep meledos cep meledos mang tah ieu mang teh mang teh keur ngandamel peurah kieu gitu. teh. Peurah kawan naon? Kayak upami ayah jalmi jahat kumang kantun diciduhan. Pih. Paeh teh mang. Henteu cek. ente maut memual. moal deui mah peurahna geus teu pati mati. Oh, Mung babalongkengan cek. Kunaon? Meledos. Geus balik, dieu. Dieu balik balik balik balik. Kemana tamu, Aku di belakang. Oh, kumaha. bad um oh, ah. eh, naon mua pati-pati suping ka upa mityogiancing di transfernyatah aya naon dium di pantes sangemken kukaula kaulah titik togo ti alas diara takau se baing angin kolepat baning beja menang beja tidur menang dipercaya yen di kampung teh ayah unaminyaeta cepot alias asta Jinggamana semua nabimohouh oh, cepot waah nya entos cacang entos ganeng cepot cepot karunya itu tamu di tadi cempe uteli oh, ah, tong di pikarunya dicap begitu cep ah, malah lain kudu karunya mang di tamu lidah tinggali kieu ya, ya ajudan teh ya, ya, rada dibatasi teh ajudan bapak cepot sumuhun tiasa teu diduruk ke lama oh ngomong pan woi Maya diduruk ngomong pan atuh hejo-hejo kieu madang daunan diduruk lila teh karingna teh gitu-gitu kayak di enteh pengen di sangrai. Hansip di siksik cap di zaman teh. atas mang jempe oh, mang. Duh, mang mang itu, eh, eh, itu ngomong kia cap atul itu. <laughs> Saha nu milih hansip eta? Eh, Wis, abdi atuh kompanyana kesorangan yo. Surah-surah, omat ulah hilap yo. Coblos mang, ya coblos mang. Hansip, mang sok hansip. Tuh pira aku tak ternyoblos <laughs> mana? Baik. aya war ba cepotnya jadi paranorma Dina zaman kiwaripan keayaan ekonomi teh aut-ahutanmo disgawe nya kalau res ayat celah nyata kanggo ngaroah nasib kalate kiwarite aya anu disebut toge kesum Oh, kau sabab cenah cek anu sanesmah Bapak cepote mati seeur anul Taska Bapak cepoteh nyatam masihha nomor anu Ttungtungnya seeur jama Anu Benghar Kuaran menang tinat nomor togelsim Ab beneran jisim Ab Gaduh moda 100.000 kamu enjing rekrek apa mual kurang ajar merek syukur jadireking lemur di lamun karena urusan rekudnyawut lemur berarti angin rekna ganggu karena keamanan y lemur mual aya bakal ngabel lemur linang orang lemur Maya wajib wolanang memakailanang-lanangan gituuh orang wanitaning opo ora wanitaning apa dibasakan dimakai dibasakan Allah pangaruhong cap namun hanya aya ka wanita ditungan di luar paynya lawan goma ngauhcep silaka daon emang mating hanep si men si menelm uniya tapi mang wa nite ay wani mo wai ce gan nga muri dinggung ku wai itu mating am Maruka nabunang konya dikiukan adaya. hanya ngeeta kera sebri motor tadi cocot punya lamun Ab merek nomor kam mang menang kaituang jadi Abi bakal jadikultus hiji eta goreng na lamun teka keluar mang bak jadi pitnah mang Ari anu nga sangeta ju ju sedangken Ari judi tekungara tem menang ceng agama haram sumsum jadi baung jadibaga pengawasa ke anak pamajikan Kaba yang nah gak Mang marabanku barang anuthD ke anak pemajikan <laughs> oh. ngar nasib Mang Pangeran Mar bisa ngarubah karena nasib jelemak lintang di Jelemah Anu kudu bisa ngarubah nasib dan serangan emang atuh ngalegkah jalananu bener usaha lain anu gampang kill na digaweoba dimangpan di leweng kom lebat tanah anu kosong pelahanku Ma naon sampe atau naon di mana jadi jual Ka pasar apa sih jadi manfaat pulangangan rupa-rupa cara mang pi menurut tidak pengabihanku mua pati-pati pangera nyipta dan jinjing manusia li tikir ibadah jadi fga manusia di dunianyanya ibadah kari-kariak mangrekneangan harta kakayaanrekneangan rekitina barang atau napitina gawei anu H itubalik <laughs> dukun san Abdi sakariidodinahati anin lamun anin balik di jalan eh pakir miskin bikin ku anin ka pakir miskinuh bay terkaula cekum syariat bakaba tapi hukum hakekat anin bakal dijamin salat nadunya je akhirat sanajan kekayaan ku maha sanajan kerkaan wererit kadek ulah pohok karena shodaqohmah naga duit 100.000 ayaah jelemah atau tapi pakir miskin bere 10.000 dama rugi yaga duit shodaoh kunaon tanagadaaga ku kupangti sook dipenting shodaqoh orangmah sabab naon sekaterangan jelemah nupang hade-hadena nyata jelemah anu aya guna tur paatna demi kepentingan balarea hmm, jadi salah itu teh salah hmm, nuhun Bapak Ustad kan, Ya alhamdulillah mah. Hei, hei, hei, hei. Hei. duit 100ribu kau dibeli ke na bibit jagung bibitsput ta tak alus hmm, nunhun ba cepot papa cepot disiap di bad per mana Bangsalamualaikum waalaikumsalamjib eh. salam jadi terjadi nanti badpot papa hanji siapap perlu loba Jelemah anu salah lengkah link lungcapuh yanghar dada ku jalanak itu dimana-mana gituleuhartina ju tak itu cepat ah. yau-ak penghartina judi anu pengharmah Banarna je so kurang sebarken urang Mang salah keluarga itu maritis kurang sebarken di aman ada